ko katoļu baznīca māca vai nemāca. Par ticību, baznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darba dienas rītu pulksenes deviņos vai atkārtojumā desmitos vakarā. Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji, šeit es, priesteris Jānis, Rādio Marijā un Marietonā, jā, kā jau jūs sapratāt, šorīt mēs no svinam, ne tikai adventu, bet arī marietonu. Kā zināt, tā ir akcija, kurā vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai. Tā pavisam īsi par to, cik tad mums ir šobrīd savākts, cik vajag un kā varat noziedot, ja varat atbalstīt mūs. Tātad, eh, līdz šim no uh, decembra pirmās dienas līdz šim brīdim ir savākti nu, 16 tūkstoši, teiksim tā, ir 15 942 eiro un 4 centi. Bet pietrūks vēl 10 094 eiro, jeb teiksim tā, 10 tūkstoši. Tā kā tad diezgan paliela apaļa summa, kas iztrūks, lai šī mēneša budžeta vajadzības tiktu arī izpildīts, kas ir 26 tūkstoši eiro. Šodien es skatos, mēs paspējām jau ziedojumos um, um, savākt, redzam, kad jūs esat jau no agra rīta um, ziedojuši un šobrīd ir savākti nepilni 500 eiro. Ir vairākas īziņas, kas arī atnāca un pateica, noziedojot 150, 40 eiro, 20 un tā tālāk. Um, Bet, jā, ja kā redzam, mērķis ir ļoti augsts e, šajā decembra mēnesī, un e, ticam, ceram, kad arī šo, šo mērķi varam īstenot kopā, protams, kopā, e, tikai kopā, nevis kā kāds viens atsevišķs cilvēks, bet tikai kopā ziedojot pēc savām iespējām, lai rādījumu arī varētu skanēt. Kādā veidā noziedot, jūs droši vien zinat jau, no galvas visvisādākos veidus un katram iespējams jau, kā teikt, tradicionālajam ziedotājam jau ir arī ne, tas labākais veids, eh, ērtākais veids atrasts, eh, kā tad arī ik mēnesi tiek veikti šie ziedojumi, bet ja nu gadījumā tu dzirdi un varbūt tās nezini vai varbūt tās esi palaidis garām, kad Radio Marija dzīvo pateicoties eh, ziedojumiem, un tu labprāt arī gribētu atbalstīt mūs, tad meklē visus iespējamos ziedošanas veidus um, radījuma arī mājaslapā rml.lv slīpsvītra ziedot, un tur tu atradīsi tos veidus, kā tad tu vislabāk var noziedot šajā ziedošanas sadaļā, un ir ļoti dažādi veidi, kā to var izdarīt, ir um, Paypal poga, ir bankas konts, uh, ir iespējama arī skaidrs naudas iedošana un, protams, ziedojuma tālrunis, kas ir 9 0 0 0 6 7 6 9. Zvanot pa šo numuru, tu ziedo 4 eiro un 27 centus. Tātad ziedojuma tālrunis 9 0 0 0 6 7 6 9 un tu atbalsti ar eh, nepilniem 5 eiro Radio Marija uh, Um, darbību, rādījumu arī misiju, un par to arī milzīgi pateicīgi esam, kad jūs tā tik dāsni mūs esat atbalstījuši līdz šim, bet jā, vēl, vēl atgādinu, ir decembras, uh, vēl ir, ir diezgan daudz decembrī dienu, un, un, un tie desmit tūkstoši, kas vēl ir vajadzīgi, iespējams nemaz nav tik uh, uh daudz uh, uh, tā kopā skatoties. Uh, Un ja tu dzirdi mūsu un, un, un vari atbalstīt, tad ej uz rml.lv slīpsvīdē ziedot un, protams, atbalsti, lai mēs varētu šajā decembra mēnesī skanēt bez, kā teikt, bez aizķeršanās, apmaksājot visus rēķinus un veicot vajadzīgās lietas, arī lai tālāk un labāk un, un pilnvērtīgāk skanētu, bet tāpatās arī visas uh, visus citus eh, mēnešus arī eh, jaunajā 2025. gadā, jo kā jau nojaušam, ir pavisam pavisam tuvu, jau, jau sākam, jau tūlīt, tūlīt jau sāksim svinēt arī Ziemassvētkus, jeb Kristus zimšanas svētkus, un pēc tam jau sekos ātri arī eh, jaunā gada sagaidīšanas pasākumi, dažādi koncerti un visādi citi pasākumi notiek, un tā skaitā arī svētās mises, uh, Arī rādījuma arī ēterā būs iespēja sekot līdzi eh, svētajām misēm tiem, kuri nevar aiziet uz svētajām misēm, jo tie, kuri varam, ir aicināti to arī darīt, nesēdēt mājās, <laughs> vai ne, lai cik arī dīvaini neskanētu no uh, direktora, priesteri direktora uh, mutes, kad nesēžam mājās pie radioparātiem svētās misēs, bet dodamies uz baznīcu, kas vien varam, dodamies uz baznīcu, lai klātienē kopā uh, būtu un kopā svinētu un kopā nu, piepildītos ar Dievu šajā Ziemassvētku uh, laikā. Nu tālūk, uh, tāds mans aicinājums uh, Eh, ja dzirdi, atbalsti. Es skatos, šobrīd jau mums ir uh, vairāki ziedojumi ienākuši, kā rezultātā mums ir jau 16,037 eiro un nepilnī 10 tūkstoši ir vajadzīgi. Uh, skaitlis ir uh, interesants – 999 9, tātad 9999 eiro ir vajadzīgi, lai uh, Eh, eh, šī mēneša budžets tiktu ir izpildīts. Nu tā, es tā vienkārši skatos, eh, es tā saprotu, līve seko līdzi un aizpilda visu, visas tabulas, lai mēs varētu arī jūs ātri uzreiz painformēt par to, kā tad uh, pildās šī mēneša budžets. Kā ir, varbūt tās varam sarunāt uh, līdz uh, desmitiem, es domāju, kā tūkstoti varētu savākt, vai ne? Uh, tātad eh, līdz desmitiem katehēzes laikā. Jā, šodien tagad ir eh, dienas katehēze. Mm. Starp citu, jā, tas nav tikai par ziedošanu, bet arī par uh, dienas katehēzi, uh, un šodien negribu uzsākt pilnīgi jaunu uh, tematiku sakarā ar to, kad ir uh, zib marietons, un, un, un, un, un negribas tā kā uzsākt un pārtraukt ar aicinājumiem atbalstīt un ziedot eh, rādījumu arī uzturēšanai, tad eh, šajā reizē gribas vairāk varbūt tās dot iespēju jums izteikties, eh, ne tikai painformēt par to, kad esat noziedojuši, tīpaši, ja to esat veikuši ar telefonu zvaniem vai ja tu esat veikuši skaidrā naudā vai grasaties to darīt skaidrā ar skaidrs naudas iedojumu, tad, jā, pilnīgi noteikti nepakautrējieties un paziņojiet arī mums šeit studijā uz telefonu numuriem 2 66 77 272, tādā gadījumā, ja vēlaties atsūtīt īziņu, bet ja vēlaties uzvanīt, tad to jūs varat darīt 67 969 131 un studijā tad arī pateikt gan par saviem ziedojumiem, bet, kā es saku, pieteikt varbūt tās arī savu savu katehēzes eh, tēmu šim rītam vai jautājumu šim rītam, par kuru gribētos eh, uzzināt, varbūt tas ar atbildi šajā gadījumā. Nu, ceru, kad varu atbildēt, ka jautājumi ir tādi, uz kuriem varu atbildēt, eh, jo, protams, kad jautājumi mēdz būt dažādi un ir arī tādi, uz kuriem nebūtu nav tik vienkārši uzreiz atbildēt, jo ir daudz un plaši un uh, detalizēti šie jautājumi. Nu tā, bet jā, gribu pateikt jums rādījumu arī klausītāji, kad šobrīd, šobrīd esmu es šeit ēterā un, ja gribi pieteikt savu šīs šī rīta vai šīs dienas, eh, dienas katehēzes eh, tematiku vai uzdot vienkārši jautājumu, garāku vai īsāku jautājumu, eh, to tu vari darīt sūtot īziņas 2 66 77 272 vai zvanot 679 69 131 un tad aprunāsimies arī par šīm uh, jums interesējošajām tēmām, vai tas būtu eh, par eh, šīs sezonas eh, katehēžu tematikām, kas ir baznīca sociālā mācība, jo es arī šobrīd turu rokā šo grāmatu, ko savās dienas katehēzēs arī lasu un pārdomāju kopā ar jums, domāju, ir tā vērts, lai ieklausītos, tas ir jāzina visiem, protams, katoļiem pirmām kārtām, bet ne tikai katoļiem, arī nu, domāju, ka citu konfesiju kristiešiem tas noder tāpat tās kā pilnīgi bezkonfesionāliem cilvēkiem, kuri ir gatavi darboties kopējā labuma vārdā, jo šeit paznīt sociālajā mācībā mēs tad redzam arī tās pamatlietas, kam ir jāpievērš vērību. Jā, ja gribat, varat arī komentēt vai uzdot jautājumus, kas saistīti tieši ar šim katehēziem, varbūt tās kādā no reizēm klausoties kaut kas nebija skaidrs, līdz galam nebija skaidrs, vai varbūt tās vispār uh, tematika kāda netika apskatīta. Mēs vēl daudz, būs vēl, vēl daudz uh, ko lasīt un ko pārdomāt. Tā kā ļoti iespējams, ka kādas tēmas arī parādīsies, bet ja ir jautājumi, nekautrējies, nekautrējies, uzdodi, vai, protams, arī jebkuru citu jautājumu šajā rītā, šajā eh, zibmarietona dienā uzdod, lai par to arī pā, parunātos, aprunātos, jā, paspriestu, kā tad ir eh, par kaut kādām lietām, eh, kas varētu šķist tieši tev interesants, jā, zibmarietons. Tātad diena, kurā vācam ziedojums rādījumu arī uzturēšanai, šobrīd ir savākti 16127 eiro, vēl pietrūks 9900 eiro. Ja vari atbalstīt, eju uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv veselības svītra ziedot un izvēlies sev piemērotāko veidu. Um, gribas teikt tā, ja tev šķiet, ka rādījuma arī pilda svarīgu misiju šajā um, mūsdienu pasaulē, uh, Mm, sludinot Dievu vārdu, runājot par to, kas ir būtisks un, un, un svarīgs e, ikvienam, e, un, protams, jo īpaši kristiešiem, jo īpaši katoļiem, tad atbalsti, lai mēs to varētu arī darīt, jo, kā jau jūs saprotat, e, naudiņa ir vajadzīga, lai apmaksātu visas rēķins, un, un tas tik banāli varbūt tās izklausas, bet tieši tā tas arī uh, ir, un ja vien vari palīdzēt, tad um, ehm, palīdzi un nepakautrējies un um, nepaskopojies, varbūt tās saprot, ka šobrīd, kad ir um, tuvojas jau svētku laiku un dāvanas un, un visādi pasākumi un viskaut kas, kur, protams, arī ir jāmaksā, bet varbūt tās ir kaut kāds mazum, mazumiņš, ko tomēr vari arī at, atlikt malā, lai varētu būt uh, um, pie mums, ar mums un atbalstīt mūs. Nu tālūk, eh, tas tā ievadam gaidu jautājumus vai pārdomas par eh, dienas katehēzēm, lai kopā tad arī aprunātos par svarīgām eh, tēmām. Pēc mūzikālās pauzes esam atpakaļ. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis dienas katehēsē un zibmarietons, jā, tieši tā zibmarietons, kad vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai, un šomēnes mums ir vajadzīgi uh, Es tieši tā arī saku, vajadzīgi 26 tūkstoši, lai apmaksātu visus rēķinus un, protams, arī veiktu vajadzīgās darbības, eh, kas ir vērsts uz attīstību, attīstības veicināšanu, um, arī Līdz ar to evanģelizāciju uz to, lai mūs sadzirdētu un lai mēs aizsniegtu aizvien vairāk arī cilvēkus um, un pie tā mēs strādājam um, un, un domājam par to, un ir arī projekti un lietas, kas, kas notiek, bet kurām arī ir vajadzīgs tad jūsu atbalsts, lai to mēs varētu līdz galam īstenot, kā piemēram vides reklāmas, ja, tādas lietas, kur, uh, kur mēs arī uh, paziņojam par rādījumu arī um, eksistenci, ja tā varētu teikt, un, un, un, un varbūt tās arī līdz ar to piesaistam uzmanību tai vēstī un mūsu radio. Ja, nu no tāda lieta, Vien, viens, viens no aspektiem, ko arī plānojam un domājam, kā uh, mēs tad varētu šo uh, nu, visu darbināt un kustināt un, un vairāk cilvēks arī galu galā līdz ar to arī aizsniegt. Nu, tāda lieta. Tāpēc, tāpēc ja vari palīdzēt un uh, un šķiet, ka vajag palīdzēt, lai, lai to visu varētu īstenot, tad te lūdzu eju uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv slīpsvītna ziedot, atrod tātad mājaslapā ziedošanas sadaļu un tur ir norādīti vis, vis dažādākie veidi, kā var ziedot vai zvani eh, pa ziedojumu tālu un kas arī ir norādīts tajā mājaslapā – Bet eh, kas varbūt tā šobrīd uzreiz tā ir vieglākais veids, kā to izdarīt, jo telefons ir par roku. Nu, tad zvani pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9 un tu ziedo 4 eiro 27 centus. Eh, paldies, paldies par tiem, kas jau ir atbalstījuši un šorīt es skatos, mums eh, jau ir savākti šorīt, šajā rītā savākti 877 eiro kas kopumā nozīmē ir 16,357 eiro. Milzīgs, milzīgs paldies. Vēl līdz desmitiem ir 40 minūtes, varbūt tās varam tad to pirmo tūkstotu šodien arī um, saziedot kopā, lai, lai, lai lai, jā, lai tā enerģija radio ar šādā formātā uh, nāk klāt. Protams, lūkšanas, lūkšanas labās domas un, un, un viss tas ir vajadzīgs, bet šorīt jo īpaši tieši pirms svētkiem gribam eh, lūgt eh, finansiālo atbalstu ar saviem ziedojumiem, jo tas ļoti, ļoti ir nepieciešams, lai apmaksātu visas rēķinas, visas vajadzības un arī īstenot kādus plānus, kas varētu būt liederīgi paplašināšanai jaunu klausītāju piesaistīšanai, uzrunāšanai, un, un līdz ar to arī eh, šīs, gribas teikt, tā prieka vēsts pasludināšanai tālāk, tālāk vairāk cilvēkiem ka varētu aizsniegt. Nu, tāda lieta. Milzīgs paldies par to, kad atbalstat ar saviem ziedojumiem. Kāda īziņa raksta, kad eh, šorīt visas eh, atsūtītās adventa kalendāra saites eh, darbojas tikai privātai lietošanai, privātajiem lietotājiem, ja nemaldos tā bija teikts, jā, privātiem lietotiem. Nevienu nevar atvērt. Nu jā, šorīt man šiet vēl tikai tiks nosūtīts šis, šī, šie linki, jo ir tehniskas ķibeles ar, ar šo platformu, caur kuru tas tiek darīts, un, un tiklīdz tas būs sakārtots tā tūdaļ būs arī nosūtīti šie linki. Linkus parasti principā var atvērt jebkurš, nav tā, kad ir privātai lietošanai, tā kā tas ir eh, drusku tāds pārsteigums, bet, nu, uh, paskatīsimies, paskatīsimies, kas tur ir par problēmu, kas, kas par ķibeli ir notikusi, un, protams, to arī ir izcināsim piedošana, ja gadījumā eh, kaut kas eh, tur nenostrādā. Diemžēl kaut kas tehniski gadās, ik pa laikam kaut kas tehniski gadās, un tādu tehnisko atbalstu mums nodrošina jēkabs, un ko var izdarīt pateicoties tam, ka viņš šeit ir pilna laika darbinieks <laughs> un saņem par to arī savu nā, eh, aldziņu, ko varam izdarīt pateicoties jūsu ziedojumiem. Tā kā jā, eh, un viņš arī seko līdzi un strādā un darbojas, lai, lai viss, eh, kā teikt, tehniski, lai mēs varētu eh, izskanēt un, un cik iespējams labāk un tālāk arī varētu izskanēt, izskanēt. nu, tādas lietas, jā. Tā ir viena no tādām praktiskām lietām, kas, domāju, kad nevar paiet garām, bet milzīgs paldies arī par šo ziņu, ka kaut kas nestrādā, to mēs vienmēr priecājamies saņemt ar šīs ziņas, jo, protams, sēžot šeit un runājot studijā, es jau nezinu, vai kaut kur kaut kas nav greizi aizgājis līdz ar to, tas, ka jūs padodat ziņu, lieti nodar, lai novērstu kaut kādas ķibeles un problēmas un, un, un tādas lietiņas. Milzīgs paldies arī par to Bet, bet, bet nav jau tikai tehniska problēmiņas, vai ne? Ir arī uh, dienas katehēzi, uh, un šorīt eh, es saku, kas ir jūsu interesējošās tēmas, uh, par kurām gribat dzirdēt uh, atbildi, varbūt tās, uz kurām gribat dzirdēt atbildi, vai par kurām gribat uh, pārdomāt sūtat, tad savas īziņas 266 77 272 vai zvaniet studijā, lai uh, aprunātos, pastāstītu, var, vai uzdot savu jautājumu. 67 9 69 131. Nepacietībā gaidu, vai, protams, tas var būt arī par um, eh, šīs sezonas katehēzes tēmām, kas ir veltītas baznīcas sociālajiem mācībai, ja, tādai ļoti nopietnai tematikai par to, kā tad baznīca var līdzdarboties plašākā sabiedrībā uh, Um, piedāvājot, gribas teikt tā, savu um, vīziju un principus, kas ir balstīti evaņģēlīja mācībā, lai celtu un veidotu um, sabiedrību daudz labāku, pilnvērtīgāku, pārtikušāku, apmierinā, laimīgāku, varbūt tās tāpat varētu nosaukt, ja? Tieši tā, tieši tā baznīca arī grib dot savu ieguldījumu uh, sabiedrības uh, izaugsmei, uh, progresam, ja ja patīk tāds vārds. Un to dara eh, runājot par eh, būtiskām lietām sabiedrībā, norādot arī, protams, uz to, kas ir varbūt tās greizi, kas nav labi, ko vajag mainīt, eh, dodot arī virzienus vismaz, kādā veidā to mainīt, ja ne pilnīgi konkrētus padomus par to, kā tad varētu mainīt, jo baznīca sociālā mācība jau, protams, kad nav tādā grāmata, kur ir uz pilnīgi visām problēmām pateikts ļoti konkrēti un skaidri, kā tās ir jāatrisina. Bieži vien šeit, nevis bieži vien, bet pamatu pamato šeit ir konkrēti principi, kas var būt liederīgi, lai izvērtētu sabiedrības situācijas, problēmas, konfliktus un rastu arī veidu, kā domāt par šīm eh, lietām, kā varbūt tāds caur to arī eh, meklēt risinājumus kādām problēmām un izaicinājumiem. Jā, un par to jau mēs lasījām eh, daudz un dažādas lietas, nu viena varbūt tās no tādām šķietami mistiskākām un uzreiz nevienmēr tik viegli ar saprotamām lietām bija so, subsidiaritātes princips, vai ne, kad lietas tiek risinātas Eh, tajā eh, līmenī, kurā eh, nu, varbūt tās tā, tā problēma ir nu, visakūtākā, teiksim, tā, tā vietā, lai vienkārši um, domātu par to, kā tad no, no augšas kāds nāks un visu atrisinās. Tas nevienmēr ir tas pats, pats uh, efektīvākais un labākais veids, starp citu, vai ne? Um, to es domāju, ka arī daudzi apzinas, bet arī tādi principi kā līdzdalība, kā solidaritāte, e, šķietami ļoti vienkāršas lietas un tomēr mūsdienu pasaulē bieži vien pat netik e, e, viegli īstenojamas lietas, jo solidaritāte pieprast no mums iespējams daudz vairāk, kā mēs esam iedomājušies. Nu, piemēram, es kādu upurīšus arī, kādus upurīšus arī nest. Nu, arī šajā gadījumā šodien, kad ir zib marietons un vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai, nu, gribas teikt, tas arī ir tāds solidaritātes uh, izpausme, uh, tāda solidaritātes izpausme, kur uh, kopā mēs katrs ieguldam, ko varam un cik varam, lai šis rādio varētu savu misiju pildīt. Um, varbūt tās, jā, tas ir tikai viens tāds mazītiņš piemēriņš tam, kā izpilda šie e, principi, e, bet, protams, viņi arī domāti ir uz plašāku ar politisku, ekonomisku, kultūras jomām un daudz viet citur, kur ir jāpievērš uzmanība. Bet, manuprāt, e, jā, solidaritāte ir tas viens no aspektiem, kas ir ārkārtīgi būtisks šajā gadījumā. Nu, rādījuma arī piemērs, lielisks, manuprāt, piemērs tam, kā solidāri mēs varam uh, veikt misiju, kas ir tik ārkārtīgi svarīga uh, un būtiska un nepieciešama, vismaz manā skatījumā. Ja tu tāpatās domā, tad atbalsti ar savu ziedojumu, eju uz rādījumu arī mājaslapu sadaļu ziedot un veic ziedojumu atbilstoši savām iespējām vai bēlmēm, ja ziedojumi var būt ļoti dažādi, 1 eiro, 5 eiro, 10 eiro, varbūt tās 100, vai iespējams kāds var kādu tūkstoti, piemēram, mēs noziedot, mēs pieņemam visu, protams, lai varētu pildīt, rādījumu arī varētu pildīt savu misiju, nes Dievu vārdu, šajā īpaši Ziemassvētku laikā, gribas teikt, arī uh, dievišķo gaismu uh, pasaulē. Jā, tieši tā, tieši tik uh, Uh, ambiciozi uh, varbūt tās tas skan, bet tieši tik ambiciozi mēs arī esam uh, pildot šo savu misiju un to jūs gan lūdzēji par rādījumu arī misijas veikšanu, gan brīvprātīgie, kas iesaistas šeit visdažādākos veidos, lai radio varētu funkcionēt, darboties, veikt savu misiju. Gan jūs, protams, arī uh, ziedotāji eh, iespējinat, padarat iespējamu to, ka mēs varam veikt šo misiju, un tas ir tāds solidārs darbs, eh, kur mēs kopā, visi kopā apvienojamies, lai šo arī uzturētu un pildītu, veiktu šos eh, uzdevumus. Milzīgs, milzīgs paldies jums par to. Bet, ja gribi uzdot kādus jautājumus vai padalīties ar savu uh, pieredzi par uh, dienas katehēzēm nekautrējies, iespējams kāds cits arī tieši tāpatās domā, nu ko tad, ja es, es kaut ko nesapratu, vai es neko nesapratu, vai varbūt tas ne, šits nav šits nav pa tēmu, tad šodien tas ir par tēmu. Droši raksti vai zvani un mēģināsim tad arī pārdomāt par šīm lietām, kas jums ir varbūt tās tādas svarīgākās lietas. Ja. Tātad šobrīd atgādinu tikai arī ciparus par, tu, par mūsu budžeta vajadzībām un, un cipari tādi, ka šobrīd ir savākti mēneša griezumā – Līdz šim datumam, kas ir 20. decembrim, mums ir jau savākti 16 357 eiro, bet pietrūkst vēl 9680 eiro. Um, jā, nu, diezgan daudz vēl pietrūkst, uh, tā kā milzīgs paldies par to, uh, un tiem, kas ir atņēmuši no sevis, lai dalītos ar radio, nodrošinātu skanējumu, bet e, aicinu, ja vēl ir iespējams, e, vai kādi jauni cilvēki, vai kuri vēl nav veikuši ziedojumu, kuri varbūt tās nezina, ka rādījumi arī pastāv pateicoties e, ziedojumiem, tad varbūt tās apsverat tomēr domu atbalstīt, lai jūs vai jums tuvie mīļie cilvēki, varbūt tās eh, vecvecāki vai vecāki, varbūt tās kādi draugi arī varētu mūsos eh, klausīties, mūsu eh, programmas dzirdēt un, un saņemt Dievu svētību. Paldies par ziedojumiem, pēc muzikālas pauzes būsim atpakaļ. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji šeit es, priesteris Jānis un dienas katehēze šajā dienā, kad mēs arī uh, organizam, veicam Zibmariatonu. Tā ir tāda akcija, kurā vācam līdzekļus, lai līdzekļi radījām arī uzturēšanai būtu. <clears throat> Un kopumā ir vajadzīgi 26 tūkstoši, šobrīd esam savākuši 16 362 eiro, tātad vēl ir vajadzīgi, jā, nu gandrīz vai 10 tūkstoši, patiesībā 9674 eiro, ja gribam būt precīzi. Uh, Eh, tā kā ir vēl kur ieskrieties, un ja tu vari, tad atbalsti, ej uz rādījumu arī mājaslapu, atver sadaļu ziedot, un izvēlēs sev piemērotāko veidu vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9 un ziedot 4,27 eiro. Milzīgs, milzīgs paldies par to, uh, Eh, ka tu atbalsti mūs, jo tikai pateicoties taviem ziedojumiem mēs eh, varam arī skanēt un pildīt savu misiju. Tiešām milzīgs paldies, bet telefons zvans, lūdzu. Lai tu slavēts jāsaka. Mūžīgi mūžos. Sergīns no Bortnieku novada. Jā. Nu, man, ko es gribēju pazalīties jums pasāstīt, man ļoti uzrunāja pirmdien vecās darības lasījums svētajā misē. Mhm. Mm ar, Par ko ar, tur bija? Ar, Nu, skaista grāmata, ah, ja pareiz Balāms Beora dēls. Tur bija par jēzus pravietojumu, bet man vairāk uzrunāja pat tas tā pirmā daļa, cik skaistas ir tavas teltis Izraēla. Un es pēc tam padomāju, ak, vispār tas tā, nu, tur būtu, jūs iedomājaties, nu, kas var būt skaists teltis? Dievs nolūkojas uz savu tautu. Protams, viņš ir visu savu tautu. Ja, ja viņi ir teltīs, tad viņi jau vēl nav, varbūt arī svētā zemē iegājušies, precīzi nezinu, bet, nu, Dievam bija tik svarīgi, kā viņi bija pateikt, cik, cik ļoti viņš priecājas par savu tautu. Zinot, kas notiks ar viņiem vēlāk, ka viņa būs ne, neķītā Jeruzalemes meita, kā tika pravīši nosaukt, kas nāks vēlāk, bet tik svarīgi bija Dievam pateikt, cik ļoti viņš lepojas un ir priecīgs par savu tautu. Un šī sakarībā man ir arī ir jautājums jums, bet es tāpēc gribu pastāstīt, kāpēc. Ziniet, nu, studējot vēsturi, es nonācu pie secinājuma, ka ebreju tauta ir kā lakmus papīrs visām, visos laiku, lauku, laiku laikos visām tautām. Ka tautas, kas pieņems izraidītos ebreju pārstāvis, tā būs viņiem pasveitība un tautas, kas vērsīsies pret viņiem un licinās un izdarīs viņus, tā būs viņiem par nolādējumu uz ļoti ilgiem laikiem. Un nesen uzzināju, piemēram, tādu lietu, ka jūs zināt, kas ir Simons Petru, Petļura? Nē, nē. Nu, un kas ir uh, Nesors Mahno? Nē, neko ne to nezinu. Redziet, tie ir uh, pilsoņu kara saucamie baķkas, tādi, kas uh, pilsoņu kara laikā 18. un 19. gada darbojās Ukrainā. Un Simons Petruļa bija viens no briesmīgākajiem antisemītiem, kuru vadībā iznīcināja ļoti daudz ebrejus. Tik rīkoti graudiņi, grautiņi. Mhm. Mm un šodien viņa vārdā ir nosauktas Ukrainā, es saprotu, Kievā dažas ielas, un arī Izrēlā ir nosauktas ielas, jo viņi 1926. gadā nogalināja ebreju jauneklis Švarcbants, Šolam Švarcbants, tieši iemesla dēļ, lai gan viņam gribēja piesiet, ka tas ir, nu, padomjas piekdienas čeks, bet es nedomāju, ka tas tā bija. Jo viņš padevās varas iestādēm un tā. Un sanāk ļoti tāda jocīga sajūta. Nekad nevienā zemē tāds ebreju iznīcināšanas un, un, un nicināšanas, un kādas notikušas Ukrainā, nekad nav notikušas. Labi, nav un ka, kas ir par jautājumu vai par lietu? Tas ir par, jaut, par jautājumu vēl arī, jā. Arī par lietu un par jautājumu. Ja jūs uh, gribat uzzināt tuvāk, pat nav no jāmeklē vēstures, izlasiet varbūt Karola bija stērots Nikolai Ostrovska darbu, kas bija laikam obligātā literatūra kādreiz padomu laikā. Tur detalizēti aprakstīts, kas notika toreiz. Izlasiet Nikitas Hruščova memoāru daļu, ko viņš raksta, ko pats pieredzējis Doņetskā, Juzaukā toreiz. Nu, ļoti labi. Bet, bet, bet kas bija tas jautājums, ko jūs gribējāt uzdot? Šobrīd? Jautājums ir tāds, saskā, es pats esmu saskāries ar antisemītismu. Nu, viena lieta ir uh, nicīgs uh, no mūsu pašu tautu brāļiem dzirdēt, ja? teiksim, reiz, reizēm ikdienā dzirdēt, arī pat no katoļiem. Es saskāros dienas laikā armijā Kazahstānā ar tādu lietu, ka man viena, uh, nu, iepazinos ar vienu puisi, nu, hospitālī, kurā es dienēju, Baikanovas kosmodromā. Un pēc tam man pienāca Kaza, Kazahu medmās un pateica, uh, Gena, почему ты дружишь с ним? Он же еврей. Es tā nesapratu, es toreiz, nu, tā padomāju, nu, kāpēc es, nu, es nevaru, kāpēc, nu, kas, ka viņš ebrejs, nu, tur bija tāds tautu kokteils, ka vispār čau, tur, nu, bet, kad es vēlāk noskatījos jau, jau samērā nesen par kinokomēdiju par Borātu, ja es esat, ziniet, arī neziniet tādu, neesat redzējis. Eh, Kaut Tur jau kas... ant, antisemītismu tēma jau parādās ārkārtīgi ļoti izteikta. Ja ebreji kaut kādi briesmoņi, kas pa naktīm tur, Es nezinu, ko dara pārvēršās par ļauniem gadiem. Un, nu, skaidrs, un tad jautājums, un tad jautājums ir... ir tāds jums, jā, Aleksandram Kānam, kurš nāk no tās puses, no Kirgistienas un Kazahstānas, sapratu, nu, jūsu ordeņa brālim, jā. kuram bija intervija ar viņu pagājušā nedēļā, nemaldu. Mhm. Varbūt jūs pajautāt viņam, A, no nu, kurienes tas kazahiem ir? Es saprotu, ka tas ir krieviem, latviešiem un eiropiešiem, ja, un šodien tas notiek arī Francijā un arābiem, par visam nerunāsim, ja, bet no nu, kurienes tas ir kazahiem? Tas antisemītisms, ja? ja? Jā, un nu, nu ja tas Borāts, tur tas ir, tur viņš pilnīgi, ja viņš, viņš uzlien, tur ir tāds sižets, ka viņš Amerikā, nu tā ir komēdija. Ah, nu skaidrs, jā, skaidrs, bet, jā. Nu, mm -hmm. bet viņš uzlien, ka blakām, tu viņš ir ebreji, viņš šausmās palika, viņam sākās panikas lēkni drosmi. Oh, ebreji, nu, tas ir šausmas. Nu, jā, saprat, saprat, milzīgs paldies par, par zvanu. Jā, nu, eh, antisemītisms. Uh, Eh, baznīca to ir nosūdījusi un arī eh, kristiešu katoļi, tā skaitā, eh, ja ir tomēr šādas tieksmes vai izrādījuši kaut ko mm, tādu, ko var definēt kā antisemītismu, tad noskaidru nu, gaiši, nu, ne, ne, tas nav ne kristīgi, ne, ne katoliski, nu jā. Tagad tūdaļ būs Ziemassvētku, nu tā gribētos, ka būtu daudz vairāk miera un mīlestības savstarpējas, vai ne? Uh, Eh, kad ne, nekarotu, nenicinātu viens otru un nekādā veidā nemēģinātu um, iznīcināt, pam, pazemot vai izreikināties. Nu, uh, Es tā pūšu un pie sevis domāju, ka tu mūši, nu kad beidzot tas viss beigsies, jā. Bet laikam jau tad, kad mēs paši iesaistīsimies un darīsim visu iespējamo, lai nekas tāds neatkārtos, neatkārtotos un ne, tiktu arī novērsts, jā. Tieši tā, man, man vismaz tāda pārliecība, ka mēs nevaram tā vienkārši vienaldzīgi stāvēt malā un skatīties, it kā tas mūs neskartu, uh, Šodien, diemžēl, neskar mūs visus, un bieži vien to mēs cik ļoti e, tieši mūs skar uzzinam tai brīdī, kad jau ir par vēlu, tādēļ nestāvēsim malā, iestāsimies par mieru, par taisnību, par, par mīlestību, man, mans, mans tāds aicinājums, un to darīsim visdažādākos veidos, vai tas būtu ar lūkšanām, vai tas būtu ar konkrētām darbībām, lēmumiem un rīcībām, kas to arī Um, veicina uh, šo mieru, taisnību un, un mīlestību. Tāds, tāds ir tāds mans, mans vēstījums šobrīd šajā rītā, reaģējot uz šo ziņu par, uh, uz šo zvanu par antisemītismu. Jā, man grūti kaut ko īpaši vairāk pateikt, tiešām gribas, uh, gribas nu, kaut beidzot tas iestātos tas miers, kaut beidzot būtu uh, Kaut beidzot mēs atmest savus egoistiskos ceļus un, un, un tomēr ieraudzīt to otru cilvēcību mums blakus un, un saprast, ka esam tādi paši un, un to, ko gribam, lai mēs saņemtu, grib arī otrs cilvēks un tādēļ jāizvēlas tādas rīcības, eh, kas, kas atbilstu tām mūsu eh, vēlmēm. Nu, tik vienkārši, tik vienkārši, tieši tā, tik vienkārši es uz to varbūt tās arī skatos. Protams, nevaram būt naivi, jādara viss, viss un visādos veidos, lai to arī uh, padarītu iespējamu. Nu tā ir, tā ir, jā. Bet, bet, bet, ir Zibmārietona diena un e, kāda uh, Eh, Zvanītāja Anna saka, noziedoja divus zvanus. Milzīgs paldies eh, Annai par šiem diviem zvaniem. Jā, tieši tā, eh, vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai, kur iespējams mēs varam arī lepoties ar to, kad mūsu programmas ir vērstas uz, uz tādu uz mieru, vērstas uz, uz taisnību, uz tādu mīlestību. Ceru, ka jūs piekrītat, ka mēs to arī sludinam un uz, par, uz to aicinam un par to vien uh, arī runājam. Tā kā, ja gribi, lai būtu vairāk mūs, eh, tad atbalsta ar saviem ziedojumiem. Eh, ej uz rādījumu arī mājaslapu, atrod sadaļu ziedot un izvēlies sev labāko veidu vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9 un ziedo 4 eiro 27 centus. Milzīgs paldies! Thank you. with Christ and Labrīt, labrīt vai labdien, radījumi arī klausītāji, jā, šeit es priestirs Jānis un dienas katehēze, kurā, nu, ir tādā zibmārietona gaismā, tas nozīmē, ka es ļoti daudz uh, aicinu, lūdzu, prasu naudu, tas ir ziedojums, lai radījumi arī varētu skanēt, darboties uh, šajā decembra mēnesī, un ne tikai, lai vēl daudz, daudz gadus varētu darboties, mēs aicinam un uh, un lūdzam jūs atbalstīt, ja vien jūs uzskatāt, ka uh, eh, ir tā vērts, lai atbalstītu, un es ceru, kad uzskatāt. Um, līdz šim šķiet viss liecina par to, ka jā, uh, eh, rādījuma arī ja misija ir būtiska un svarīga, jo līdz šim esat atbalstījuši un, un eh, arī šajā sezonā ļoti dāsni atbalstījuši, ka mēs varam veikt ne tikai uh, izdzīvošanas darbus un uzdevumus, bet ka mēs varam arī uh, uzlabot un, un atjaunot lietas un, un uh, jā, uh, pilnveidoties, bet uh, arī uh, paplašināties. Paplašināties dažādos <laughs> veidos. Vispirmām kārtām jau vienkārši aizsniedzot esošajās frekvencēs aizvien jaunus cilvēkus, un to dara mūsu promoteris, jeb attīstības veicinātājs Edgars ļoti aktīvi apbraukājot un uzrunājot cilvēkus, uzinstilējot aplikācijas un dodot ziņas un tā tālāk ievācot arī kontaktus un visādi šitādas lietas, bet ir citi plāni, kam ir vajadzīgs arī tāds enerģijas spēriens ar uh, naudu. Uh, jā, tieši tā. Tik vienkārši tas ir, un tā kā, ja tu dzirdi un vari atbalstīt, tad lūdzu atbalsti. Uh, zvanītājs uh, solījās noziedot 10 eiro tūdaļ uh, kontā. Tā kā milzīgs paldies. Bet arī uzdevi jautājumu, kā ir, vai, vai uh, šie uh, um, mūsdienās interneta radio nebūtu kaut kas, uz ko ir jāiet, um, kas varbūt tās jaunajām paudzēm pat ir daudz ērtāk un pieņemamāk. Um, tieši tā, tāda lieta ir, ir un tādēļ mēs arī uh, skanam un reklamējam un runājam par to, kad ir radio Marija Play, uh, radio pasaules radio uh, aplikācija, kur ir arī Latvijas radio pieejams, un tas ir tāds kā podkāstu aplikācija, kur jūs varat klausīties gan mūsu tiešraidē, ja vien ir interneta pieslēgums, gan arī sev vislabākajā, ērtākajā veidā un vietā izvēlēties tos konkrētos raidījumus, kas jums interesē. Eh, un tā, manuprāt, ir vienkārši burvīga aplikācija, ko var izmantot, kā es teicu, ar eh, visminimālāko interneta pieslēgumu. Klausīties bez pārāvumiem, kvalitatīvi un bez problēmām rādījumu arī kaut visu diennakti. Tā kā, ja tev tas interesē, eh, un es ceru, ka tev interesē, <laughs> un tev ir šis skārien jūtīgais ekrāns, jeb smartphones, tad ej uz uz eh, aplikāciju ielādēšanas eh, platformām un atrodi tās un, un, un klausies mūs eh, ļoti ērti, bet diemžēl mums Latvijā šis digitālais radio nav tāds uh, Eh, kad varētu pietikt tikai ar digitālo, un tādēļ ir vajadzīgas arī frekvences, lai mēs aizsniegtu um, gan, piemēram, mēs gados vecākus cilvēkus, kuri varbūt tās ne tik aktīvi izmanto interneta iespējas, uh, gan varbūt tās arī šoferīšus un cilvēkus, kas vairāk mašīnās tieši klaušā, klausās radio un, un savu uh, gudro telefonu nemaz negrib vilkt ārā. Nu jā, tā kā frekvencēm arī ir savas savu, savā jēga un pielietojums vēl joprojām, kamēr Latvija nav pārgājusi uz šo digitālo radio, un tieši tādēļ arī vajag, kad jūs mūs atbalstit, lai mēs ar šīs frekvences varētu uzturēt, un, kas zin, varbūt tās ir kādā brīdī iem, iegūt jaunas, izveidot jaunas uh, frekvences, uh, ja vien tāda iespēja būs, un ja vien jūs mūs atbalstīsiet ar saviem ziedojumiem, lai to varētu izdarīt. Nu tā, pavisam īsi mēģināju paskaidrot, kas ir par lietu šajā reizē. Bet eh, eh, es skatos, ka šobrīd šajā rītā ir savākti 890 eiro, līdz tūkstotim vēl pietrūks 110 eiro varbūt tās kāds šajās piecās beidzamajās minūtēs var arī, vai 100 eiro, patiesībā 100 eiro, jā, var arī atbalstīt ar ziedojumu, lai šajā rītā būtu pilns tūkstotis jau ienācis. Un tad jau, jā, tad jau izskats, kad nemaz tie 9000 atlikušā summa, kas ir vajadzīga šajā mēnesī, nebūs tik tālu aiz kalniem, jo visi kopā mēs to varam paveikt, vai ne? Piekrīti taču man. Ejiet uz rādījumu arī mājaslapā, atrodiet sadaļu ziedot un ziedojiet uh, tik, cik varat un cik uzskatāt par vajadzīgu, lai radio misija turpinātos. Milzīgs paldies! Šajā rītā gan es teikšu visiem paldies, eh, ka bijāt kopā ar mani. Eh, ziedošana turpinās, turpinās šodien, turpinās visu mēnesi, ja vien netiks savākta šī summa, visa mēneša summa, kas ir 26 tūkstoši eiro pēc kā mēs pārstāsim prasīt eh, naudu apsolu, eh, ka tā mēs eh, iepriekš darījām, arī darīsim šajā mēnesī. Ja budžets izpildās, tā mēs pārtraucam džinglus un runāt par ziedojumu vākšanu. Un varbūt tas ir vērts censties arī šādā veidā sagaidīt Ziemassvētkus bez aicinājumiem atbalstīt un ziedot. Bet pagaidām Pagaidām vēl nav šie 26 tūkstoši savākt, vēl pietrūkst vairāk kā 9 tūkstoši, bet uh, tik līdz tas būs izdarīts, tā gan neaicināsim un nelūksim vairs eh, ziedot. Bet kamēr tas nav izdarīts, tikmēr ej uz rādījumu arī mājaslapā, atrod sadaļu ziedot un izvēlēs sev labāko veidu, kā noziedot vai zvani pa ziedojumu tālruni 9006769 un ziedo 4 eiro 27 centus. Eh, šorīt eh, uztikšanos jau vēlāk. Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēs tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. talvez